hablar de derechos y deberes. Este es el lenguaje de un sistema que nos los arrebata e impone a su antojo, que trafica con ellos, siendo nuestras vidas la moneda de cambio. Preferimos hablar de estar en conflicto por tener una vida vivible, donde cuatro paredes, un techo, un hogar, se hacen símbolo de protección y de lucha. Estar en lucha por algo que es básico para todo ser humano estar en lucha porque es la única manera de sobrevivir y de construir frente a unas políticas y unas estrategias basadas en negarnos la vida. Desahucios, empobrecimiento, precios no regulados y un acceso cada vez más complicado para la población en general. Avui, en Pa i el podcast us portem en exclusiva per al món sencer la publicació del fanzine Aquí no hay quien viva, reflexions sobre la taula redona per l'autonomia i l'anarquisme a l'habitatge. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Todos los días Bien! Yeah. <laughs> Peñi, què tal? Com estem? Quant de temps? <laughs> Quant de temps ens veuremos, sí. <laughs> Pareix que no portem tota l'esperazia, ni de conya. En el CCO l'Horta. Aquí no. Que... Aquí no, en el CCO a l'Horta no. no. no. Vale. Una coseta, eh, per favor, arrimeu-se al micro, vale? Perquè, per què ho dius, Ele? Estan dient que no s'arrimeu. Vale? Pues a mi em diuen que xille massa. Las dos Españas. Mm? Espanyes. Les dues, Les ah. al micro. Bé, eh? Aixina, la veu. Tot ve, bé, xurris? Molt bé, amb moltes que mos porta l'Alexandre avui. Pues res, comencem quan vulgueu. Pa'lante, no? Pa'lante, no? Te saludo, buena mujer. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es ese castillo? ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras. estamos con lo de las clases. Ese es el que es la cuestión. <laughs> Si el pueblo quisiera. Por favor, por favor, tengo prisa, buena gente. ¿Quién vive en ese castillo? Pero las decisiones de ese funcionario deben ser ratificadas en una asamblea quincenal. Ya, Por mayoría sencilla en caso de asuntos puramente. ¡Silencio! y con mayoría de dos tercios para asuntos. ¡Silencio, te quiero que te calles! Te ordena, ¿eh? ¿Quién se creerá que és. Soy vuestro rey. Pues yo no le voté. Com sempre, tenim en aquesta banda dels micros a l'equip complet de PAI, el podcast. Carlos, als aparatos, que té a les seues mans el timó del vaixell pirata. Andrea és la que ens dona l'energia i amb les piles carregades ens contarà avui les efemèrides del dia junt a L, que és el nostre pegament i la clau que obri tots els panys d'este programa. Rosella és la que ens aporta saviesa i coneixements del passat amb la seva secció de senyores anarquistes mortes. Jo sóc Àlex, conduiré el programa i us faré la recomanació literària de Tinta d'Anarres. Preparadis? Comencem! L'entrevist ETA del dia. El que tenim avui entre les mans és un fanzine dirigit a la militància anarquista, a les persones que d'una manera o altra senten almenys certa afinitat amb aquestes idees i, a més, s'organitzen col·lectivament per defensar-les. Un treball molt interessant i necessari que es publica amb la intenció de remoure el moviment llibertari de l'estat espanyol i convidar-lo a repensar-se. I per això tenim avui amb nosaltres el Lis Altoris. Com esteu? Hola. Hola, què tal? Molt bé. Gràcies per estar així. A vosaltres. Sí, gràcies, gràcies a vosaltres. Sí. Un honor. <laughs> Ole. La primera pregunta, i la més imprescindible per tal de situar les persones que ens escolten, és, senzillament, com sorgís el fanzine? Doncs el fanzine el vam crear un poc eh, amb la perspectiva de que fora una, una mena d'acta expandida, no? <laughs> com de moltes pàgines, d'allò que va ser la taula redona al maig de l'any passat, Eh, jo crec que un poc, en, pensant en la metàfora de ser una llavor, però no, no una anàlisi exhaustiva del context, ni sentar càtedra sobre cap cosa, sinó com recollir en un text eh, les coses que anem fent tenint en compte la realitat que vivim, no? que, cap a on volem anar i d'on venim, eh, no s'ha de quedar només en els espais que nosaltres habitem físicament, no, com per evitar aquesta cosa de getificació, de que tot el que pensem, tot el que xerrem, tot el que fem i organitzem no se quede només en una assemblea o en unes jornades per a les que sempre ens veiem les cares, sinó que que puga conformar com una, una ferramenta replicable d'alguna manera i que puga arribar més lluny i que també ens puga dur a nosaltres més lluny amb, aquest, no sé, amb aquesta experiència que va ser la taula redona. Que inevitablement haurà que explicar què va ser ese esdeveniment que va sorgir l'any passat. Exacte. Pues sí. Explica-lo, explica-lo. Explica-lo. Vaig cap allà. A veure, eh, eix esdeveniment va sorgir un poc per la necessitat dins de eh, l'ambient anarquista de València per intentar com proposar una manera eh, particular amb un anàlisi propi com de fer les coses dins del moviment per l'habitatge. No? O sigui, eh, um, perquè bé, per en el nostre al millor entorn en el qual ens movem, eh, sí que és de deberes que tenim com molta crítica a la millora a determinades formes de fer la política en concret dins eh, d'aquesta aquest, eh, lluita i com que eh, a lo millor era necessari com completar eixa, eixa crítica amb una proposta nova, no? com que sí que no tenien com unes herramientes polítiques que puguen defendre a lo millor eixa autonomia i eixa horitzontalitat en els espais que habitem com a militants, eh, ja siguem més, més oberts o no, o que millor no estan tan definides eh, políticament i que era necessària com eh, agafar totes aquestes experiències positives val? i com propositives a l'hora de, de, de, de que tot el món puga també com tindre en el cap com com podem com repartir el poder millor, com poder mantenir la independència sense cap eh, incursió deshonesta de l'exterior, eh, com podem com repartir la feina, com podem com col·laborar millor entre nosaltres o en altres parts del moviment sense perdre la nostra identitat, eh, com que, bueno, eh, la, la idea era no sols com agrupar a gent anarquista que està com militant, sinó també, eh, o sigui, dins del moviment per l'habitatge, sinó també com cridar a eh, gent que està eh, eh, militant dins de, al millor d'aquests col·lectius de defensa de, al millor del territori, dels barris i no? eh, que, que vulguin com eh, o que militen des d'un concepte així com d'autonomia, per, per dir-lo d'alguna manera, que potser estaria bé com, com definir-lo, eh, i agrupar-les per a ficar com ferramentes en comú, no? perquè sí que com n'hi ha nexes que mesclen com la, les, les, al millor la filosofia anarquista de com hauria de transformar-se el món con la, al millor la independència no? i els moviments de base que tenen com, com els, els col·lectius que al millor es poden enquadrar dins de l'autonomia. La, de I um, i això era com ficar aquestes persones en comú davant d'unes preguntes eh, durant dos dies i a veure què, què diu la gent i després efectivament recollir en un fanzine per a que no sol siga aquest dia sinó com podem com, eh, fer algun tipus de retorn eh, per a la gent de l'exterior i, i, i expandir les nostres propostes, clar. Clar, és, és molt interessant no? perquè van acudir mm, penya militant de, arreu de, de la península. No només era en València, aleshores se van a sentir veus molt diverses, en realitats molt, molt diverses. I, bueno, i per això em pareix també molt, molt interessant el, el fanzine, que el fanzine comenceu fent un anàlisi del context des d'allò més global per anar a poc a poc apropant la lupa cap allò local, no? que, que és el que a vegades podem influir més. Parleu de crisi com a situació permanent del capitalisme, creixement de la repressió, criminalització de l'ocupació, infiltracions policials, especulació immobiliària que provoca que gent es quede sense casa en un país amb 4 milions de cases buides, expulsió del veïnat, turistificació, ciutadania que actua com a xivatos, al més pur estil orwellià. I ara vaig a llegir textualment. Al otro lado de todo esto, el paradigma valenciano de la lucha por la vivienda en los últimos cinco años ha estado marcado por un clima político adverso y contradictorio. La desestabilización y fracturación de asambleas de barrio y movimientos sociales han dado por múltiples factores. La incursión del movimiento socialista. El agotamiento generado por las multimilitancias. La poca formación localizada en núcleos cerrados. La guetificación llevada al máximo, sobre todo por gente anarquista. Calificó a de torpezas tácticas, Podríeu desenvolupar-ho una miqueta més? Eh, val, clar. També no sols per les eh, amenaces a nivell exterior que podem tindre com, com a nivell de moviment anarquista i com a nivell d'autonomia dins dels espais, sinó també com les pròpies limitacions que tenim al millor eh, a nivell de, de pràctiques militants que podem tindre dins de, de, de, de, de, de bueno, pues del nostre eh, dia a dia com al millor, pues jo que sé, Em, o sea, podemos hablar como a lo mejor de algún tipo. Bueno, va a mezclar con castellá y Valencia todo el rato. Va a Martín de la Valencia pero Pero si no parle Valencia mal, no, no hablar parlar valencià. que... <laughs> Dilo. Sí, em, que sé, que moltes vegades con comencem a limitar dins de, de yo que sé, del centro social Ocupados o socials ocupats o d'algun tipus de col·lectiu, alguna assemblea, de China pues yo que sé, pues moltes vegades quan, diguin, quan dèiem no sols el millor torpezas tàctiques, al millor que és, que és un concepte que al millor es queda curt per a dir com les nostres limitacions que podem tindre a l'hora de, de fer les coses, no? com per exemple pues, eh, a l'hora de començar a militar en aquests espais és eh, que moltes vegades com que actuen a un terme cortoplacista eh, que mm, lo que se dice muchas veces como ir a salto de mata o sin plantearse como objetivos a largo plazo que le den un... que, le donen una miqueta de sentido a, yo que estén en con pero no estar con todo el rato con eh, eh feina que hacer todo el rato no? y estar con Obrin fronts eh, en contra de todd que, es una limitación a la hora de, de, de tindre una miqueta de incidencia a la hora de transformar el monkey que no? o moltes vegades com, com tindre com un excés de concepte d'afinitat, o sigui, bueno, no afinitat, no? Però, però sí amistat, per a que s'entenga, que moltes vegades, pues, a veure, que és natural, no? com organitzar-se a soles de primeres, és més fàcil fer-lo amb gent que és amiga teua. El problema és quan no pots eh, sortir d'això i no pots com treballar amb gent que té com un, mm, un mateix i eh, que vol tindre un, un tipus de compromís polític eh, més gran o, o igual que el teu, eh, però com que no, com no és amistat teua i no com tens aquesta complicitat eh, a nivell social, pues, eh, no, no, no t'organitzes amb aquesta gent, no? Quan, quan, quan eixa, cal, no podem ser amic no poden ser amiguis de tot el món, és el problema, no? O, o per exemple, pues, jo que sé, eh, concentrar-se, eh, és el que he dit abans, de que eh, moltes vegades tenim més clar allò que no volem que allò que volem, i com que és més fàcil com criticar a la resta a l'hora de, de um, pues això, com, com entendre com volem el món, però, però per a moltes persones això és insuficient inclús eh, que moltes vegades encara que siga amb aquests problemes amb aquests problemes eh, la gent com que eh, si no té aquesta alternativa pues, que, com que se'n va simplement a, a aquests altres espais que nosaltres critiquem simplement perquè nosaltres al millor no tenim com una proposta eh, equivalent per així dir-ho i, eh, i això pues, és una, millor són exemples diferents i podrem continuar així a tota l'estona. Sí, eh, un poc en la mateixa línia jo també crec que aquesta taula redona eh, eh, aterrissava un poc eh, en la qüestió de l'habitatge, les mancances i divagacions que estem tenint en l'anarquisme en general, en el País Valencià i arreu de tot l'Estat i en València, <laughs> en totes bandes, eh, i sí, superar un poc aquesta qüestió de, de que moltes ens organitzem un poc en, en torn o que naix la nostra organització a base d'aquesta crítica, però pues això, posar sobre paper que no només podem funcionar així, sinó que, que cal anar construint alguna cosa en que siga fallida, en que no estiga completa i no siga com eh, extraordinàriament satisfactòria, però Sí, con superar a aquestes torpeses eh, no se pot eh, asolir si no les posemos sobre el papel o si no les ponemos en una tabla redonda a, a dialogar entre ellos Claro, con diu la, nuestra Rosella del programa, de los, de los eh, ensayos revolucionarios fracasados se aprende muchísimo, ¿no? claro y de, i és així al final acabaremos acertando, acertando no? y y cosas constructives també. Sí, a mi em pareixia molt, em va pareixer molt interessant també no, d'aquelles jornades, un poc això que, que dius que a voltes ens quedem en divagacions, un poc per això, perquè no tenim una proposta super concreta, entonces no acabem de donar el pas, però crec que està bé mm, per lo menos fer un consens de mínims no, per, per intentar això mm, és guai militar amb les teues amiguis perquè la militància a voltes és, és molt agotadora i, i està molt bé però necessitem obrir els espais a gent afí, encara que no siga la nostra gent afí en quant a sociabilitat, i això, començar amb un consens de mínims. Entonces, en aquest sentit, les taules, la taula rodona em va pareixer molt interessant perquè es van poder sentir veus diferents de gent d'altres llocs de l'Estat i a partir d'ahir d'aixes propostes, com que crec que està guai, perquè al final potser no estem d'acord en tot, però sí que hi ha coses de mínims que davant d'un problema tan greu, no, que ara després ens explicaré un poc més com és la situació actual de la vivenda, de l'habitatge, eh, totes tenim punts en comú i crec que està guai com posar en valor aquests punts en comú i a partir d'ahí començar a fer sense tindre ja un pla perfecte a lo millor definit, però és que si esperem a tindre aquest pla perfecte no farem res i bueno, el capitalisme ens passarà per damunt i, i altres que, que després parlarem no? també ens passaran per damunt. Mm. Total, yo volía también comentar una parte um, que, a mí me resona mucho y que bueno, vas a citar textualmente que, que del fanzine que diu, bueno, <laughs> diuen falta de propaganda política y de portavocías, dando a conocer al resto del mundo qué somos y qué hacemos. les bones idees no se difunden soles. Mm -hmm. És això, eh, m'interessa especialment perquè sempre xoca en, en el tema que sempre comentem de, pues, això, de xarxes socials... Sí, m'arrima més el micro? M'ho podeu dir en directe, eh? no, no passa res. Eh, en el tema de xarxes socials o com enfoquem aquesta paradoxa de donar a conèixer el que fem, el que som, uh, perquè està molt bé les cafetes, el fer diverso, està tot molt bé, però ja sabem que arriba on arriba i arriba a la gent que som nosaltres. Entonces, bueno, la propaganda eficaç, malauradament, <laughs> pues igual també tenim ahí uh, un punt un punt pendent. No sé. És que a més no fem molta propaganda. És que en, en això... hi ha altres sectors eh, que claro. fan molta, més de la que pot ser <laughs> realment... No sé, com que conten més del que realment fan, i crec que el que ens falta a nosaltres és que fem més del que després contem i, i entenc que de vegades pues, hi ha coses que no es poden contar de certa manera però hauríem de ser capaços de fer més propaganda. Claro, ara parlarem més endavant, però sí, efectivament volia acabar això en que els primors de l'MS en això són uns cracs, o sigui, això li ho tenim que donar, la veritat, o sigui, tenen com, pues, eh, ho fan de catego en una imatge corporativa senzilla, eh, molt assequible, eh, pancartes, efectivament, mm, sempre està la seva pancarta, sempre està el seu logo i en això pues, <laughs> pues de repent mos guanyen ahí. Sí, crec que també n'hi ha com un tira i afluixa constant en, bueno, en l'anarquisme en general i en les reflexions que comporta el, entre cometes, vendre's al sistema, no? Si jo vull arribar a molta gent, què faig? Doncs pues me faig un compte d'Instagram, però com xoca això amb els meus valors i amb els meus principis anarquistes? Doncs pot ser hi ha altres mm, posicionaments com, com els de l'MS on això no suposa un xoque no? contra els seus principis o el que siga, que crec que també és com una batalla constant que duem i que encara no tenim gens resolta, però que sí que desemboca inevitablement en no arribem a gent i les idees que tinguem o les coses que no parem de fer pues, quasi mm, que mm, pues això, moren, <laughs> moren quan hi del nostre entorn. Claro, i si tu no eres capaç d'eixir del teu entorn, va ser impossible eh, poder fer incidència política i poder canviar la realitat. Vull dir, si al final mos cuinem i mos euguissem i mos eumingem nosaltres, eh, anem a ser incapaces de, de trencar la realitat o almenys fer incidència en certes coses. Jo després, si voleu, podem parlar de sindicat de llogateres versus sindicat d'habitatge. <laughs> Per favor. Eh, igual les coses que, que mos diferencien i, bueno, i el que mos, mos agermana al sindicat de llogateres i, y al l'anarquisme, porque al final el sindicat de yogateres, i ya dejo de hablar de mi libro hasta hace no, un rato. No, por favor. <laughs> Eh, beben del l'anarquisme. Total. A diferència de, del moviment sexy, no? Que nosaltres també som sexis, eh? Cas, de, de, de la propaganda és interessant eh, lo de les xarxes socials aquestes capitalistes de Xina. Clar, eh, serveixen, arribes, però pensa que també són una, moltes vegades una, una il·lusió, eixa, eixa, eixa massa a la que se suposa que arribes a través de, de, de, de les xarxes, perquè també tenen els seus algoritmes i també tenen el seu, el seu forma de tornar a embambollar-te el que hem de canviar moltes vegades, jo penso que és igual o més important és el propi llenguatge que gastes per a transmetre el que fas. O sigui, un, eh, hem de tractar de gastar llenguatge que pugui entendre-ho qualsevol, no llenguatge o amb, amb les nostres paraules que les entenem, les nostres amigues, com, com estaven contant, que bueno, és un altre debat Instagram, però hem de trobar altres formes de fer propaganda, pot ser. Igual jo sóc un poc primitivista, però tornar a certes formes de propaganda de, en el carrer, en paper, en, en, en, el, en el, boca a boca, en, el, en estar on estan el, el veïnat i on estan... Eh... Això i bueno, el que estava comentat Andrea un poquet, que no ho, eh, no ho digui ella, ho dic jo, també lo de sindicat de llogateres, claro que sí, també y, y, en el fancine cooperar con los actores afines del escenario para llegar más lejos que nunca. Pues sí, el sindicato de Yoga 3 de València ha arribat molt fort i precisament això és una gran ferramenta, no? Perquè al ser un moviment ampli que eh, sense una corrent ideològica, però òbviament eh, dins del moviment llibertari o no sé com dir-ho, però, però en fi, en unes pràctiques que podrien dir llibertàries, com l'assemblearisme, suport mutu, etc pues, això apela al final a aquests actors finals dels que parlaven que aquests actors finals al final s'estan convertint en quasi tota la població, perquè si no eres tu, és la teua cosina, és l'abuela que tens al costat, però els problemes de l'habitatge estan ahí patotis, no sols per la penya anarquista. Mm. Que, clar, o sigui, aquests comentaris de al millor de que fa falta forta poesia i de que fa falta propaganda política és una constant a l'hora de, de, no sé, de, qualsevol tipus d'anàlisi perquè sempre està com aquests impulsos aquest impuls de que n'hi ha part de la, del moviment anarquista que vol fer coses que a lo millor pues, eh, necessiten com de fer les coses d'una manera més discretament i l'altre impuls de que eh, no, que necessitem coses així com més socials, més obertes per a atraure a molta més gent i com que moltes vegades aquests dos grups d'anarquistes estan juntes dins d'un mateix espai, organització o assemblea, el que siga, i és molt difícil com combinar aquestes dues coses si no tens clar exactament per a què vols utilitzar aquestes coses sense... Eh, no sé com dir-ho... Eh, mm, contrarrestar la, eh, como, como rechazar la una por la otra, ¿no? Entonces, eh, jo que sé, i també també és molt interessant això de que, de, de, òbviament, de col·laborar i efectivament jo crec que, bueno, particularment jo penso que és la, com una solució correcta simplement hi ha que dir que o sigui, jo penso que, que, que està bé com plantejar-se com utilitzar al millor algun tipus de mitjà o de col·laborar com segon que tipus de, de um, actors el que passa és que per a fer això has de tindre les coses molt clares, és a dir, has de tindre pues, la, eh, has d'estar de, com arm, armada com políticament i ideològicament per a eh, no caure en algun tipus com de um, dissolució o, o de, no? Que, no, que no t'eclipse aquesta Mm, eixa col·laboració per a no caure en, en com les tesis i el funcionament de les estratègies de, de les altres de, de, de, no d'eixes col·laboracions que sempre passa entonces com que fa falta molta formació interna com per a, o sigui, hi ha que ser també valents per a eh, tindre que, jo que sé, que considerar que al millor pues, bé, que algunes coses sí que al millor pues és inevitable, no? però que, que aquestes coses han de ser calculades, aquestes pèrdues, però que, però que no siguen mm, estrepitoses, per així dir-lo. O sigui, òbviament la col·laboració ha de ser positiva i, i ha de ser com mútuament eh, aprovechable, no sé com dir-ho. Sí, mútuament beneficiosa. O sigui, jo sí. crec que al final se té que tindre un poc clar què és el que vols, no? en plan, vale, com a moviment llibertari, què volem, com pensem que nosaltres podem fer incidència en el tema de l'habitatge i a partir d'ahir buscar aliances i jo que sé, per lo que diu abans, pa, eh, jo no vaig a ser menys anarquista perquè eh, la meva assemblea tinga un Instagram, o sigui, vull dir -te, també tenim que saber en quin moment de la història vivim, saps? I mm. que al final ser puret en algo, per mi és lo, lo, lo que més s'apropa al feixisme, al final, saps el que te vull dir? Entonces, eh, no sé, si voleu podem anar eh, com espaiant un poc més el debat. Jo volia simplement, abans de, de passar a, a la polèmica, <laughs> eh, eh, comentar que també eh, fa falta en aquesta línia, aquesta pot ser formació també, però fa falta estructura. Fa falta que, que l'anarquisme no siga només per als anarquistes, els anarquistes, sinó que siga per a tot el món una estructura on la, on la horitzontalitat i, les, i, la, i la, bona, la bona forma de fer, per així dir, que sigui costum. No siga un lete todo esto y, y cuando vengas vuelves y, te, y militas. La, la horitzontalitat ha de ser costum i per a poder col·laborar, per això que, que comentem i, i fer tindre xarxes amb altres espais, bones estructures de premsa, això, necessitem organització. No sé quina. La que necessitem, la que, la que ens, ens acople en cada, en cada espai, però si necessitem un, algun tipus de sí, d'organització de estructurada, on la costum no siga la mis amistats o siga les, eh, la inèrcia o el salto de mata que comentava. I això també, aquesta estructura, em porta a, a, a parlar del següent tema perquè crear algun tipus d'estructura horitzontal, estructura de costum on siga més difícil que altres organitzacions intenten controlar o cooptar o apropiar-se de les nostres lluites, eh, anem a parlar de moviment socialista. Per això del llenguatge que parlàvem, a voltes ens pensem que tot el món sap que és el moviment socialista i fins i tot en els nostres espais i pensa que no. Pensa que no tot el món sap, o si sap, no sap realment què és el moviment socialista. Podríeu explicar-nos què és el partit Moviment Socialista per a les nostres oients? Eh, a veure, eh, bueno, jo no sóc ningú expert eh, d'allò que a lo millor pot ser el moviment socialista, val? però però a millor per a la gent que no ho sàpiga eh, pues és un, una espècie com de... Um, Eh, coordinadora de estructuras socialistas y comunistas que han estado saliendo alrededor del Estado español que muchas de esas estructuras han nacido a partir de escisiones o reconversiones de otras eh, estructuras o partidos independentistas, eh, sobre todo de Euskal Herria y de eh, los países catalans, y eh, que han a lo mejor renunciado un poco a la centralidad y a la parcialidad del hecho de mm, querer extendirse del Estado español y montar una especie como de mm, proyecto socialista autónomo y han decidido como coordinarse en algo pues que, que suena algo más clásico, no sé cómo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces como que... Eh, bueno, y... Mm, y como que esto es una operación como que lleva ya también varios años evolucionando, a raíz también como de, pues yo qué sé, la pérdida de fuerza de, de estas luchas indepes a lo mejor dentro de eh, su pugna contra el Estado español, eh, a lo mejor también dentro de un poco las, derivas excesivamente electoralistas de, de, ¿no? de estas propuestas o el desencanto con ya no solo con cosas de 15 mallistas, sino, sino con sus partidos que han intentado acapararlo todo después como Podemos. Entonces como que bueno, eh, como que em, parte de esa izquierda comunista extraparlamentaria pues ha visto una oportunidad en una especie como de proceso conjunto para pues bueno pues para salir con otra cosa no entonces eh, em, pero esto es, que. repito esto es como mi mi pedada También, bueno, lo, importante también de todo esto, que una es una cosa que surge cada X tiempo como siempre, ¿no? Tienen sus ciclos, es también un poco la particularidad de que pues esta cosa que no se define muy bien de si es una especie de coordinadora o si va a ser un partido lo que sea, lo cual tampoco me sorprendería mucho. Eh, no, me refiero a un partido que se presente a las elecciones, a eso me mm. refiero, a esa definición de partido, ¿vale? Pero bueno, estos son estos marcas en triples. Pero bueno, la cuestión que... Mm, claro, la pregunta... La pues pregunta, sí. Es, o sea, que o sea, per en la vivienda que es lo que es, sería más porque el movimiento socialista es sería un, elemento un de desestabilización y fracturación en la lucha por la vivienda que es algo que va ir en las jornadas y aparece en el, en el fanzine. Sí, o sigui, conforme comentàvem, eh, aquest ent, perquè no sabem dir si és un partit o no, però bueno, eh, a, aquest grupuscle sí que és de veres que trobem que a, a ah, veure, ha trobat la seva manera de créixer quasi com, com un paràsit, és a dir, enganxant-se com a altres moviments, a altres espais, a altres assemblees que en, en aquest entorn, en, en aquest context en particular, han sigut eh, les que estan vertebrades a partir de la qüestió de la vivenda, de l'habitatge. Entonces, el moviment socialista ha trobat la seva manera de créixer arrel de cooptar i de anar fagocitant d'alguna manera els espais i les assemblees que estaven eh, pues això, conformades en torn a aquesta qüestió de l'habitatge. O Siguen eh, assemblees de barri, eh, alguns sindicats de barri eh, i han anat com a dit eixint-se eh, dins d'això i prenent força. Saps que jo crec que com que està gent, eh, almenys sindicat d'habitatge, anem a, a posar-li ja nom, eh, o sigui, perquè han tingut com tant en el seu moment perquè tingueren tant de boom, bueno, pues esta gent a, va vindre a omplir una escletxa que estava buida. O sigui, vull dir, i que a mi m'ha fatal dir-ho, però ni el moviment llibertari ni ningú estava omplint i aleshores, o sigui, pues esta gent va, va haver su nicho, no? Com se diu això? Nicho de mercado. I és, vale, sí, almenys en el País Valencià, no? Par parlant, parlant així, jo crec que esta gent tingui força, uno, perquè saben o sea, pues bueno, van, van saber elegir bé la seva lluita, que era algo que ningú estava atenent, o sea, sí, estava la PA frenant algun desonament, però el moviment llibertari, ahí estàvem, cada una en el nostre centre social ocupat, anarquista i poco més, i bueno, perquè també saben a què dirigir-se que és penya jove. O sea, vull dir-te, no?, que igual també <laughs> el moviment llibertari podria aprendre un poc mm. d'això. Sí que, o sea, com per a baixar un munt a terra, perquè hi ha gent, inclús en els nostres espais, que a voltes, com que ens ha plantejat aquest dubte, no? quan algunes persones hem sigut molt crítiques en assemblees o el que siga amb, amb el, amb l'MS o amb certes col·laboracions que de vegades eh, s'han pogut donar i hi ha gent en els nostres espais fins i tot que no acaba d'entendre no? i Entonces, com per a baixar-ho a terra, crec que una forma molt fàcil, més enllà de les diferències ideològiques, no? en, en, el, en tant que nosaltres ens definim com anarquistes i aquesta gent es, defin, és comunista, vull dir, no sé si es defineixen públicament a Xina perquè la seva estratègia de màrqueting, que crec que és el que fan, eh, és prou ambigua amb, amb un motiu molt clar, no? amb, amb una mm. intencionalitat, però més enllà de les diferències ideològiques crec que és important que la gent entenga que el moviment socialista ha exercit violència escapa els nostres espais Eh, això, no? com, com explicaven les companyes, eh, sobretot en, en Euskal Herria i en, i en Catalunya, que és on primer van intentar, no? és cert que així al País Valencià, com que ja estàvem un poc avisades perquè allí havien fet abans aquestes coses i llavors així ja ens havia arribat un poc aquesta informació i crec que vam aconseguir eh, parar-ho un poc més, però sobretot és important que les seues formes, que són purament verticals, uh mhm. -huh amb una organització molt jeràrquica, el que fan és introduir-se de manera violenta fins a furtar un espai, una assemblea, i així aconseguir fogacitar, eh, no? eh, eh, fragmentar absolutament aquesta assemblea, aquest col·lectiu, aquest espai, eh, eh, el que siga, eh, i a partir d'ahir prendre elles el, el poder, perquè és així com, com treballen, o sigui, crec que la gent ha d'entendre que no és només una qüestió de diferències ideològiques, sinó de, de diferències en tant en quant les formes de fer, no? que un mm. poc el que parlàvem antes, lo important també en el, en el moviment anarquista és si som anarquistes actuem com a anarquistes, crec que això és la, la primera part, en, però no només es diferencien les formes de fer, sinó en la violència que aquesta gent ha exercit sobre nosaltres eh, arreu del territori. Entonces, partint d'aquesta base, crec que no hi ha manera de defensar o de voler encara eh, pensar que és possible una certa col·laboració amb el moviment socialista. Total, i també super ambigu respecte a les dissidències. Absolutament. Gent, és <laughs> que, clar, és que mm, així claro. no se volen tampoc... No, perquè tampoc diuen directament Eh, que és un no, però no se volen mullar al respecte i això, això també cal remarcar-ho. També la instrumentalització de la penya racialitzada. Mm, sí. Sí, sí, o sigui, eh, en quant al seu discurs de feminista, o sigui, és que directament no tenen, o sigui, és que no, no, no, no li poden ni anomenar feminisme a... O sigui, tu, tu eh, entres dins del millor dels discursos, o sigui, de les eh, xarxes eh, que tenen dels mitjans de comunicació que tenen, no? O, o, o Ritzó, per exemple, eh, socialista, és un d'ells, o, o en en Euskal també tenen el propi, no en recordo ara mateix el nom, però tu busques al millor la paraula feminisme i no, no, no la trobes, no la trobes perquè mm. volen com criticar eh, aquest tipus de coses com una cosa que, que la tachen de neoliberal, o sigui que s'està apropant molt a posicions de, de reaccionàries a l'hora de com anomenar aquestes coses, Y hablen como de la feminización, de la precarización, una cosa assassina, de la feminización del trabajo. o sea, como que no acaben como de... no, el problema de la mujer, de, eh, llegar a, decir unas cosas y es como, vale, ¿y eso cómo se...? Eso, eso tiene un nombre, ¿no? O sea, lo tienes ahí en la punta de la lengua, ¿no? Pero no lo quieren nombrar porque eso implica como asumir un lenguaje que realmente sí que describe perfectamente lo que pasa, pero sin embargo, como estratégicamente están posicionados en contra de eso, ¿no? entonces hacen como unos malabares, eh, bueno, en fin, y, o sea, podríamos estar hablando como horas sobre esto, en realidad, y, hmm. pero, mm, pero bueno, como que mm, simplemente eso, remarcar que bueno, o sea, el oscurantismo que han tenido de decir que, no decir de qué organización venían para participar en espacios más amplios, eh, priorizar eh, excesivamente, eh, ¿no? Con un sentimiento muy corporativista a, sus militantes a la hora de, obtener casas o desaciar a la otra gente que a lo mejor no estaba como ultra comprometida, ¿no? y así como básicamente una especie de fomento de todo lo que no hay que hacer como militantes a la hora de colaborar. Y, eso como, y, sobre todo eso también como una centralidad que es muy aburrida ya, pero <laughs> de verdad que solo todo girarlo en todo a, la lucha de clases, como si no existiera absolutamente nada más alrededor. Y, em, y, bueno, pues un montón de troperías más. Heu vingut dicen que no he teniu preparat, mare megua, sí que, sí que ho teniu <laughs> preparat, eh? sí, sí, sí. es que sale solo, el tema este. Sale solo. <laughs> se ha, se ha debatido la ¿Para que me invitáis y sabéis cómo me pongo? <laughs> bueno, igual, igual, igual haurem de fer un monogràfic en un futur. De moment, per tornar a, al moviment llibertari, m'agradaria, ja que hem parlat todo mal, esto es un desastre, esto es un, unas debilidades, m'agradaria que parlarem ara eh, de... perquè pense que sí que hi ha, m'agradaria que, que parlarem de, de fortaleses que eh, pensem que hauríem de destacar del moviment llibertari? Jo crec que una de les fortaleses, ja que estem així eh, en membres d'Espurnes i Foscors, <laughs> eh, per mi una gran fortalesa del moviment llibertari és que estem fent una gran tasca de memòria, que és superimportant, que ens recorda d'on venim, <coughs> eh, recorda també a l'altra gent d'on venim i inspira cap a on podem anar i me pareix una fortalesa que, que crec que poques vegades se té en compte i que està ahí, memòria i capacitat de narrar diferents alternatives. Visca espurnes i foscors. Jo crec que una altra fortalesa del moviment llibertari, en plan, parlant de les fortaleses que el moviment llibertari pot, pot aportar al tema de l'habitatge no? i a com resolem els conflictes del tema de l'habitatge o fem incidència en la nostra realitat en quant al tema de l'habitatge, jo crec que el més o sea, com que el més rellevant és les formes de fer que té eh, l'anarquisme, que és una cosa del, que ens diferència del, del, del moviment socialista, no? Esta col·lectivització de, de els coneixements, o sigui, este escapar del professionalisme, que és en plan de no, esto solo lo va a saber resolver el abogado. No, pues el moviment llibertari, o sea, ja el moviment ocupa, o sigui, que abogado, no? Eh, mm o sigui, tot això que ja fent jornades de pues, com anem a saber arreglar la llum, l'aigua, no sé què, eh, com podem frenar un desonament, no sé quant, o sigui, pues això, el primer, el, la, la democratització del coneixement, no? no dependre d'una persona perquè ens resolga el nostre conflicte. Pues això és una victòria del, del moviment llibertari. El suport mutu, no? en plan, aquesta col·lectivització dels problemes eh, i sé fer les coses en comunitat. O sigui, tot això eh, són coses mega importants que el moviment llibertari pot portar a la lluita eh, per l'habitatge, no? en plan de no estàs a soles, el que te passa a tu mos passa a totis, eh, estem totis en el mateix barco, eh, tirem, no? Total. Eh, I que, i ja acabé, en plan, pues que això que este fer, fer en, en comú és en plan, anem a fer en comú i mete igual d'on vingues, mete igual que tingues entre les cames, eh, mete igual si... O sigui, com t'identifiques, no? Que crec que això també és una cosa que ens diferència del moviment socialista, no? que igual el moviment socialista és, vale, pero tu eres del movimiento socialista o no, porque igual si no eres, pues igual tu, tu lucha no m'interessa, no? Jo considero que l'anarquisme són molt més obertes. Total, mm. perquè són vincles que no es basen en la imposició. Efectivament. Claro i o sigui, com dos coses xicotetes, una és que aquesta forma de fer en col·lectivitat ens apropa al sindicat de llogateres, que és la, la forma també de, de fer, i, I una altra cosa que volia dir és que crec que una de les fortaleses del moviment anarquista és la interseccionalitat, no? que no som anarquistes perquè ens pengem una medalleta que diu som anarquistes, sinó que som anarquistes perquè som transfeministes, perquè som antiracistes, perquè som anticapacitistes, no? Vull dir que ser anarquista en si mateix comporta un muntó de cognoms darrere que tots estan al mateix nivell i crec que això és una cosa que ens diferencia molt, no? pel que di Andrea també de les diferències, que ens diferencia molt del, del moviment socialista i crec que és una fortalesa, perquè així és com sí que realment podrem teixir comunitat, perquè no anem a ser les quatre de sempre, sinó que realment en eixa, en eixa interseccionalitat crec que, que podem crear algo molt més profund i molt més interessant. Mm i que tenim la capacitat de qüestionar-nos, o sigui, nosaltres no pensem que tenim la veritat absoluta, no? Uh mhm. -huh. que nosaltres també entenem que igual que som oprimides podem ser opressores, no? d'aquesta interse interseccionalitat. Això és algo que el moviment socialista, vamos, és que no li passa ni per el cap que elles puguen estar equivocades en alguna cosa, no? I crec que aquesta capacitat de fer crítica i autocrítica també és molt del moviment llibertari i que això al moviment mm. per la vivenda pues, pues aporta molt, no? Sí. Eh, Sí, jo crec que també en, difer... o sigui, en contraposició a lo que entenem per pues, moviment socialista o la majoria de fers comunistes, almenys actualment, és que no tenim com aquesta recepta messiànica. Eh, aleshores, tu, quan te, trobes en, quan te trobes en una necessitat perquè has sigut expulsada d'altres formes de militància perquè pues, són comunistes o són jeràrquiques i tu no te sents representada ahir, no? Eh, inevitablement te trobes en un espai on on no existís Isa, mm, se sentar càtedra des de cap lloc, aleshores, òbviament, se donen dinàmiques xungues, el que siga, perquè pues, vivim en el context que vivim i tots pues, arrastrem coses xungues. Vale. Però dins d'això, pues, tu proposes algo o se, o se intenta donar esa, esa cosa que no quadra o que siga i algú te va dir, eh, perdona, és que jo també estic així, jo també tinc paraula, igual com tu. Com que és un un fer entre totis, no? com, com totes estem estirant del mateix fil. Entonces, crec que això també ens dona peu a, a pegar-li mil voltes, a, a afilar molt, molt prim tot el temps, a trobar les maneres que siguen emancipadores realment i no que algú escriga perquè té un poder capital o un, no? o un poder, jo que sé, cultural, social, eh, que flipes... Eh, y nos escribe un text y ya todo es como, oh Dios mío, gracias por estas <laughs> palabras. sino gracias que tot, por iluminarnos. Claro, <laughs> sino que tot se fa entre totis y, y pues, bueno, això te coses ruines, pero també te coses meravelloses que crec que són les que verdaderamente nos duran algún lloc. Uh mhm. -huh. eh, responden també a aquesta pregunta de què pot aportar al millor eh, l'anarquisme al moviment per l'habitatge mm, jo crec que, bueno, eh, anava a dir com moltes coses que ja s'han dit, així que no me vaig a repetir, però, però sí que volia com remarcar que principalment jo crec que que, que, que poden dir, eh, o sea, que poden participar o poden eh, eh, proposar eh, dos línies específiques, a lo millor, de, no? com o sigui, per una part, jo crec que la gent militant anarquista eh, té com una eh, funció eh, com molt important a l'hora de defendre eh, l'horitzontalitat i el control de poder dins de les estructures on estan participant, jo crec que han de tindre un rol actiu Total. per a fer això, és a dir, com dir eh, no? com, com establir com les, els processos col·lectius per a que entre totis puguem com mantenir les nostres ferramentes com a nostres. No? O sigui, de les, de les ferramentes també eh, que són més plurals, és a dir, que són en col·laboració a lo millor com a altra gent que no és, que no és anarquista, no? però que sí que té com, tenim com objectius en comuns i que, i que a lo millor no volen Eh, o, no, o no tienen asumides de un ese pues, ese posicionamiento tan explícit, no? pero pero en eh, Aixina eh, sí que és necessari com... No? I també com, com intentar com em, em, aspentar eh, els objectius o, o, o, o un poc la, la raó de ser d'aquestes organitzacions cap a un objectiu així com més d'autogestió més, més ampla, no? en, en, en conjunt amb, amb, amb la resta de la societat. I, i després, jo que sé, després jo crec que també les anarquistes com que també crec que han de um, fer com una mm, proposta com més explícita que no tinga que, al millor que estic com donant moltes voltes, no? però que per una part jo crec que òbviament pues, els anarquistes on estan pues, han d'estar de con, con, buscant que tindre aquest rol actiu de repartiment del poder i amb altra gent que no és anarquista no? en uns espais com més socials, més amples, però també jo crec que, en, en, per altra part, jo crec que a lo millor els anarquistes també com que han de tindre espais que no siguen com estructures eh, que tinguen tanta la millor diversitat ideològica com per a proposar eh, coses que estiguen com, mm, més a prop Mm, més, més encara eh, dels, dels seus propis ideals per a no tindre que estar com tenint tot el rato espais en disputa eh, um, no, sé, no sé si m'explica, millor estan com moltes voltes el, el que vull dir que moltes vegades al millor pues, els anarquistes han de defendre de, eh, des del principi eh, valors òbviament que siguen útils per a tot el món eh, però que, que, que tinguen clarament com, com, com que siguen objectius, no sols metodologia anarquista, sinó objectius Total. anarquistes, eh, no? perquè per una part, òbviament, pues, hi ha moltes organitzacions de base que funcionen amb, amb metodologia pues, libertària, anarquista, a lo millor, pues, bueno, podem entrar en un debat ahí, però a lo millor no tenen objectius que, que siguen maximalistes a nivell anarquista com a tal, no? Però bé, que ahí estan, no siga que, que, que això no significa que siga un problema com a tal. Y para otra parte, pues, a lo mejor sí que estaría bien como que eso siga más explícito, més explícit parte. Vale, pues vaig a decir un trozo del fanzine. Necesitamos que nuestros espacios de lucha sean realmente nuestros. Necesitamos tener nuestra propia brújula estratégica, porque cuando no pensamos a largo plazo, otra gente lo hace por nosotros. Necesitamos poner todas las cartas sobre la mesa, sobre nuestras intenciones cuando colaboramos en espacios más amplios y desarrollar un sentido crítico y autocrítico sobre nuestra militancia. Hace falta, al mismo tiempo también, romper con nuestras burbujas militantes que impiden que expandamos nuestros discursos y prácticas hacia mucha más gente. Hace falta repartir todo el poder y si no se puede repartir, entonces tiene que ser destruido. A lo largo de la historia, Allá donde no existen fuertes estructuras sociales previas en aquellos nuevos grupos que se forman cuando las personas deciden juntarse, la horizontalidad emerge entre los integrantes como una intuición. Al mismo tiempo, también la verticalidad y las jerarquías son otras fuerzas que confrontan constantemente a la necesidad de repartir y contener el poder. Podríamos decir que en cuanto pasa suficiente tiempo las estructuras sociales van creciendo y complicándose, el poder acaba concentrándose sin mucho control. A broxa gorda, si no ho entes malament, plantegeu que amb societats més senzilles, amb estructures més senzilles, tendixen, per intuïció, a l'horitzontalitat. Hauríem de perseguir futurs revolucionaris amb societats en les quals es reduïsca la complexitat i així augmentar les possibilitats de ser governadis per nosaltres mateixa i fer que totes les persones propietàries de les seves pròpies vides disminuir la tecnologia, la població i extensió dels nuclis urbans, la burocràcia... Això em resulta molt interessant, però d'altra banda, en el present, en les militàncies d'avui, em fa por que s'entenga que el més horitzontal és la falta total d'estructura, que tot funcione per xarxes d'amistat i afinitat, i que es prenguen les decisions en terrasses de bars o altres espais informals. Què penseu? Eh, clar, o sigui, aquest paràgraf a soles pues pareix que, que, que al millor pot dir això, però, però en realitat es eh, desenvolupa després i, i la resposta és eh, que no, que no hem de conformar-nos en això. Eh, és a dir, perquè si el problema de, de, de la horizontalitat és que sols es pot mantindre en estructures socials petites, eh, pues apaga y vámonos. Quiero decirte, ¿no? Porque vivimos en ciudades que tienen decenas o cientos de miles de habitantes y es como pues es que si no es posible la autogestión en aquellos tipos de, entornos, pues, pues que ya no pueden fer res, han perdido la partida desde el principio. Eh, oye, John, o sea, obviamente, pues, eh, a ha moltes dificultades en una ciudad gran para practicar pues, aquellos tipos de cosas, pero... però és l'escenari que tenim, és a dir, que anem treballar amb les cartes que tenim i jo crec que bé que, que si volem l'autogestió o sigui, hem d'arribar als millors dels mons possibles i això eh, implica pues, treballar en, en, en la societat que tenim a dia d'avui. No, no, no vol dir que, que hem d'acceptar absolutament tot el que ens fiquem a la cara, però, però sí com que pues, no, no, no podem fer aquest tipus de coses, necessitem solucions ja eh, que òbviament caminen cap a... Pues jo que sé, també com, no voldria com idealitzar o romantitzar eh, pues jo que sé, eh, grups xicotius de penya que jo que sé que poden al millor tindre molts, moltes jerarquies informals eh, o, o, o estructures eh, precapitalistes, al millor, eh, jo que sé, pues, societats tribals que al millor són patriarcals o, o inclús matriarcals també, dic en, en sentit eh, roïn. I, mm, i això, o una gerontocràcia o sea, com que, jo que sé que se'ns poden dar com moltes coses que al millor pues, mm, no, no ens agraden, al millor no, però, però jo que sé, jo crec que n'hi ha que pues, no sé, fer Sí, o sigui, que, en, que després en el fanzine, efectivament, com se desenvolupa més i podríem també estar parlant hores i hores d'això, òbviament, eh, però sí que a mi me ressona molt eh, per pensar en com en altres espècies, no? com que quan pensem en el suport mutu eh, pensem en grans colònies d'individus que funcionen a la perfecció i es defensen mútuament i i no es destruïssin uns a altres i són milers i milers i milers d'individus vivint eh, totes a una, no? per, per així dir-ho. I també me resona molt una lectura recent que, que, bueno, que m'he gaudit mogolló, que és eh, Seamos como los hongos, no sé si coneixeu, que no recorde ara l'autora, però, mm, disculpeu, eh, però sí, pensant en els fongs no? com, a, com a ésser viu més gran de, que habita este planeta i que funciona perquè perquè és com la conjunció de moltes individualitats, pues això, funcionant totes a una. I, i no sé, mm, un poc això. I que jo que sé, que la horitzontalitat, o sigui, la igualtat i la llibertat, així com la jerarquització i l'acumulació de poder, també és una, és una pulsió humana Eh, también la, necesidad la igualdad y y la necesidad de libertad también es otra pulsión humana y es la, el, el lobo que hay que alimentar eh, <laughs> no, que esos sentimientos que hay que potenciar y darles de comer de alguna manera Vale, pues anirem la entrevista Eh, si és el moment... Sí, que curta, queda... no, Maris? <laughs> Sí, sí, sí, potser eh, el programa més llarg de, de la temporada. Doncs ho creus? Més que el eh. que gravarem el mes que ve. <laughs> És el moment de últimos alegatos finales, algo que queramos ser, no és necessari. No és necessari, però si se nos ha quedat algo en el tintero, si volem dir alguna cosa, si no, passarem a la següent secció del programa. Bueno, eh, no sé si como alegar pero sí que volíem fer especial especialmente a la tercera patada que es fancine que no puedo testar estar avui así, pero que le envié un mes de molford no sé, ¿qué me coses? ¿Qué me cosas? ve que eso pues, eh, o sigui, el fancine es un, un un, o sea, es un, es un paso más, por así decirlo, o sea, realmente es un germen, es, simplemente una piedra más del de la ruta que, queremos trazar de alguna manera. Entonces, como que. Mm, eh, bueno, o sea, como que es un poco el, el fanzine, es un, es un pretext para para hacer talleres para per alimentar nous debats en altres espais que nos siguen desde siempre eh, para intentar multiplicar de alguna manera con estos principios que son como es que son son mol molt... A ver, es primaris, o que son que son sí que están así como en... un caldo primigenio. I, eh, i bueno, com que són coses que n'hi ha com que aprofundir d'alguna manera, com que jo que sé, que tenim tot per fer, eh, tenim moltes, molta feina, però també bueno, que, que estem com intentant treballar per a multiplicar eh, jo que sé, eh, eh, empoderar a la gent i, i ganar en autonomia i, eh, i poder aconseguir tota aquesta autogestió total que, que, que ens agradaria, no? però bé, que això és, això és un desig, però que, eh, que anem fent cap a aquest desig. I, i bueno, jo què sé pues, que moltes gràcies moltíssimes ben, gràcies per la, el vostre superprograma sí. i inclús se m'ha fet curt i tot eh? <laughs> a mi també jo, pues, pues, jo pues sembla per, que no com per, per uh, tancar amb, amb aquest al·legat que estava fent el company eh, com que també volia com tancar com donar-vos les gràcies per haver fet aquest eh, fanzine, bueno, per haver fet la taula redona en primer moment i haver fet el fanzine, animar a la gent a que, a que aconseguisca el fanzine i se'l pugui llegir perquè crec que és una ferramenta de debat superútil eh, o sea, tant com per aprenentatge particular com per a debats en els seus col·lectius, espais, etc, com superguai, o sea, que si al final feu alguna presentació, algun taller, com que eh, molt interessant anar. I torneu I, a aquest programa. Quan i, claro, quan... per supost. I bueno, com per, per, no, per allò que dia l'Alexandre, algun alegato final, jo com tot ho porte al meu terreny, no? com dir que mm, al llarg de la història res eh, se'ns ha regalat, que tot eh, ha sigut pres des de la col·lectivitat i per a la col·lectivitat, que el que està passant actualment amb la vivenda és il·legítim i és injust i que ho anem a canviar. Ole. Ole. Ole. Sembla que no, però avui només hem acariciat la superfície del contingut del fanzine. Així que anime qui ens ha escoltat per aconseguir-lo quan es publique i llegir-lo de dalt a baix. Moltes gràcies per, per vindre i per, per escriure i parlar del vostre treball. Aquí no hi ha qui en viva, Eh, reflexión sobre la tabla redonda por la autonomía y el anarquismo en l'habitatge. Gracias, Peñi. Muchas gracias a vosotros. Organización, acercamiento a pie de calle, separar o aunar luchas, hablar de quienes somos. Llegamos juntos a la conclusión de que nos falta organización entre afines, somos conscientes de que vamos muy a corto plazo, es decir, luchamos frente a un proyecto urbanístico o una huelga, aunamos energía, construimos, nos entendemos y desaparece toda esa organización cuando esa lucha termina o se extiende demasiado. De una forma u otra, en la que cada cual tiene lo que necesita y cada cual aporta lo que puede, en la que todas las riquezas humanas tienen origen en la colectividad y que todas las chabolas y palacios han sido construidos por manos trabajadoras, todo hogar debe ser de propiedad comunitaria, no pública, pues eso implica que el agresor vigila a las víctimas, tampoco privada, pues acaparar algo creado por todos en última instancia se llama robar. Tinta d'Anarres. El llibre de Wii és una novel·la històrica sobre l'esclavitud als Estats Units, que t'atrapa des de la primera línia. El ferrocarril subterrani de l'escriptor afroamericà Colson Whitehead. El ferrocarril subterrani va ser una xarxa real que ajudava persones esclavitzades als estats del sud a escapar de les plantacions i arribar als estats del nord on no es permetia aquesta pràctica, i així aconseguir la seva llibertat. L'obra, molt ben documentada, té una lectura àgil i acurada, a més del Premi Pulitzer de 2017. En les seues pàgines trobarem una crítica lamentablement necessària i gens ambigua, rescatant de la pròpia novel·la Amèrica és un engany, el més grandiós de tots. En el seu fur més íntim, la raça blanca creu que està en el seu dret d'apropiar-se de la terra, de matar els indis, de fer la guerra, d'esclavitzar els seus germans. Si hi haguera alguna justícia al món, aquesta nació no hauria d'existir perquè els seus foraments són el robatori, l'assassinat i la crueltat. Hay un país del norte que siempre nos tira para atrás. Le Jo us recomano molt el ferrocarril subterrani, de Colson Whitehead, però m'agradaria que no ens quedem només en demonitzar els Estats Units, encara que els seus governs treballem molt perquè ho fem. Voldria parlar-vos de racisme de proximitat, de l'esclavitud que va haver al nostre estimat regne d'Espanya, a partir de l'inici de la conquesta del continent americà en 1492. A partir d'aquest moment, es comencen a sentar les bases del nostre capitalisme i l'esclavitud s'associa completament a persones afrodescendents vinculant de forma directa la supremacia blanca amb el capitalisme. I és que les grans fortunes del regne es van forjar amb el tràfic de persones. És el cas de Joan Well, mecenes d'Antoni Gaudí. Segons un padró eclesiàstic, en 1565 vivien 6.000 persones esclavitzades només a la ciutat de Sevilla. Eren persones segrestades a l'Àfrica per ser venudes a Espanya. Però el pitjor de tot és que a l'Espanya peninsular no es va abolir l'esclavitud oficialment fins a principis del segle XIX i a Cuba a finals, siguent l'últim territori d'Europa en abolir l'esclavitud en les seues colònies. Es calcula que uns 2 milions de persones esclavitzades habitaren Espanya en tot el període. Sense dubte, les persones blanques d'avui devem una reparació històrica i la monarquia i el govern, mínim, una disculpa. Una bona forma d'obrir el camí per a aquesta reparació és conèixer el nostre passat més incòmode a través de les pròpies persones afrodescendents, jo vos recomane, per la seva qualitat literària i amenitat de lectura, El ferrocarril subterrani, de Colson Whitehead. I recorda, milita i llegeix. Llegeix! Senyores anarquistes mortes. Avui vos portem una senyora anarquista morta que té en comú amb les nostres convidadis el fet d'acumular múltiples militàncies i de desitjar foc a les presons. Dediquem la secció a la vida d'Amèlia Jover Velasco. Amèlia va viure la Guerra Espanyola, va participar de la Revolució, va militar en un fum d'organitzacions del moviment llibertari es va fugar d'una presó franquista, va acudir a assemblees clandestines. Però, per contar aquesta vida de pel·lícula, començarem pel principi. Amèlia Jover Velasco va néixer a Cullera en 1910, al si d'una família obrera. A la seva localitat va poder anar a l'escola. Conten els testimonis que era una jove inquieta que disfrutava molt de la natació i els estudis, i que, si les circumstàncies socials hagueren sigut altres, li hauria agradat estudiar per a ser matrona. Des de molt jove s'inicia en la lectura d'autors anarquistes i pronte entra en contacte amb el moviment llibertari de la zona. Anys més tard s'instal·la a València, prop de la presó Model, el que li va permetre ajudar a companys que havien sigut empresonats a causa de les vagues generals que es van donar per tot l'Estat l'any 1932. En aquella època es va casar amb Joaquín Crespo, que era militar de la República, però en 1933 es va divorciar i posteriorment va compartir la seva vida amb Antonio Zaragoza. Al cap i casal va treballar com a mecanògrafa per a l'Ajuntament de València i també de cuinera – en relació amb aquesta última feina, es va afiliar al Sindicat de Gastronomia de la CNT, on va construir una secció de dones. Paral·lelament, formava part d'un grup naturista inscrit a la FAI i es va afiliar a les Joventuts Llibertàries, en les quals, una vegada iniciada la revolució, va ser elegida representant de la seva secció política en 1938 va ser nomenada secretària general de la Federació Regional de les Joventuts Llibertàries de Llevant, sent l'única dona a formar part del seu comitè. També va ser l'enllaç entre l'organització juvenil i el comitè regional de la CNT de Llevant. A més, va escriure nombrosos articles en Senderos, el butlletí regional de les joventuts llibertàries. Música En finalitzar la guerra, va ser detinguda en el port d'Alacant i empresonada, primerament a la presó d'Alacant, després al convent de Santa Clara de València, que havia sigut reconvertit en presó de dones pel franquisme, i per últim a l'Hospital Provincial de València, on la van traslladar perquè estava embarassada i on va donar a llum sota vigilància a la seva filla Elodia Zaragoza Jover una vegada recuperada del part, va aconseguir fugir gràcies a la col·laboració de companys de la CNT i es va exiliar a França, on inicialment va ser internada en un camp de concentració. Com a represàlia per la seva fugida, la seva mare i la seva germana van ser detingudes i apallissades per les forces franquistes. Després de nou mesos d'estada a França en unes condicions molt precàries, junt amb la seva filla, va aconseguir reunir-se amb el seu company Antonio a Tunísia, on van viure 20 anys treballant el camp i educant els xiquets i xiquetes sense escolaritzar. En aquell temps, la parella va tindre dos fills més. En 1962 es traslladà a París, on va continuar defensant els seus ideals llibertaris, formant part de l'agrupació confederal de París – des d'aleshores va viatjar diverses vegades a València, mantenint-se en contacte amb el comitè clandestí de la CNT. De fet, en els anys 70 va assistir a les reunions clandestines del sindicat anarquista, que es feien en un, en un local del passatge La Sang damunt de la llibreria d'Àvila. En els últims anys de vida va col·laborar amb la Fundació Salvador Seguí i va participar de diversos actes en homenatge al, al moviment llibertari. Així, les seues últimes aparicions públiques es donen en els anys 1995 i 1996, concretament en un encontre anomenat Libertàries, sobre el paper de la dona en la revolució social, i en els actes en commemoració del centenari del naixement de Durruti. Finalment, Amèlia Jover Velasco va morir a París el 1997, als 86 anys d'edat. Fins ací la biografia d'Amèlia, una d'eixes dones que ocupa un espai públic tradicionalment reservat als homes. Per sort, Amèlia no estava sola. Tornarem prompte amb més senyores anarquistes mortes. Oli, ella és Andrea. I ella és L. I avui fem juntes... Efemèrides. Efemèrides. Bueno, penya, avui les efemèrides les anem a fer d'una forma un poquet diferent. Perquè van passar moltes coses un 28 de març, eh? Se nota que és primavera i xica, la sangre altera. Així que així estem nosaltres, per fer-vos un recull de les més importants, de les més rellevants, eh, no. Vos anem a fer un recull de les que mos dona la gana, que per això és nostre Clar. podcast. El 28 de març de 1939 és una data important en el marc de la Guerra Civil Espanyola es considera el dia de l'ofensiva final. Un dia com avui, de fa 87 anys, es produeix l'últim bombardeig sobre terres valencianes. I xica, jo crec que pensaren, ja que va ser l'últim, pues ho anem a fer a lo grande. I així va ser. 20 bombes, Saboya, Marchietti, SM79, <laughs> de 200 quilos cadascuna, regalet del tio Mussolini, són llançades sobre el port de Gandia, per el bando sublevado. Acá els fachorros. Aquest mateix dia, però a 400 quilòmetres de distància, els sublevats prenen Madrid sense resistència i detenen a Julián Besteiro. Aquest fet, junt amb la presa del front d'Extremadura i Andalusia per la nit i l'abandonament del Consell Nacional de Defensa per part de Casado, suposa el fi de la guerra quatre dies més tard. I ja sabem totis el que va provocar esto. Oh, Bueno, bueno, bueno, anem a continuar dinámica una rápida rápida de de femérides del 28 de marzo Preparadis? Sí! Sí! Pues venga, va. Eh, naix Santa Teresa de Ávila al 1615. La Tere, <laughs> vale, así, fans de Santa Teresa de Ávila, ¿vale? La Tere va ser una pedaço de mística i refor carmelita, que volia una vida més austera i contemplativa. La veritat és que la seva figura és fascina, perquè qüestionar la institució sent una dona en aquesta època és delita. Però com això és efemeri després, termine dient foc a l'església. Un dia com avui, però de 1892, Rabachol, un anarquista francès, va ser detingut per haver volat pels aires 17 dies abans la casa del xutxe antianarquista Bulot i per haver fet el mateix el 27 de març en la casa del conseller procurador Benot. Està clar que el nostre lema és que ni gent sense cases ni cases sense gent, però aprovem el robatxol, no, penya? Yes! Bueno, bueno, bueno, continuem. 28 de març de 1942. 29, 28 de març mor el poeta represaliat Miguel Hernández a la presó d'Alacant, al 1942. Ahir va ser assassinat per omissió i abandonament, ja que les condicions pèssimes del talego i la falta d'assistència mèdica van fer que la seva tuberculosi s'agreutjara. Foc a les presons. Foc. Foc. Vale, en 1936 naix en Lleó una de les persones més miserables, capitalistes i explotadores de tot el territori espanyol. Ho heu endivinat, penya, sí, avui és el cumple d'Amancio Ortega Gaona. Uau. Pero bueno, que no decaiga del ánimo, ¿eh? Que cumplís 90 años y su cuerpo ya va pidiendo tierra. <laughs> La tierra me quidra, que diuen les abueles. Bueno, bueno, bueno. 1899 estem. Vale, pues el 1899 Marconi realiza la primera comunicación radiotelegráfica internacional, internacional unint <laughs> en Francia y Duvercourt en Inglaterra, a través del Canal de la Mancha. Se considera el inventor de la base de la radio moderna, según tot el puto fucking mon, menos para la peña de Segorbe, antigua segóbrica, que es Julio Cervera. Gora Julio, perquè encara que la narrativa oficial se centra en Marconi, hi ha proves de les grans aportacions conjuntes que va fer ell i més penya en el temita de la ràdio. Eh, foc a Marconi? Foc. Vale. I avui, com tots els 28 de març, es celebra el Dia Mundial del Piano. I bueno, res, que jo simplement volia dir que des d'ací, des de Pai el Podcast, aprofitant que avui és el Dia Mundial del Piano, enviem una merda aixina de gran a tot aquell que s'atrevisca a especular en la nostra vida. Ah, <laughs> vamos! Això va ser molt dinàmic, xurris. Eh, després d'esta ràpida bateria, acabem en la subsecció més esperada per ningú dins de la secció efemèrides. Òbviament, parlem de efemèride quotidiana de l'Horta. I avui li toca a la cafeta Prodreig del 29 de març de 2025. Amiga Andrea, ens dones context? Pues clar, pel nostres palleris, per si no vingueren a aquesta cafeta, dir que fa justet un any i després d'un procés de formació interna, debat i assemblea de la nostra penyeta del CSO a l'Horta, es va decidir fer públic el nostre posicionament pro-drets i es convocar a la gent a que vinguera a una magnífica jornada de celebració. ¡Vamos! Por fin, ¿eh? Ja era hora. Així és, amiga. Eh, recordes si el 29 de març? El dia apareixia ah. tranquil. La pluja no amenaçava i el sol lluïa. Estava muntada una distri amb llibres sobre la despenalització del treball sexual. Una taula amb picoteo. Un pequeño de picoteo. Un picoteo? Oh. Pa veure un docu. I el nostre paeller de confiança estava preparant els ingredients per cuinar. Tot pareixia anar de catego, quan de sobte... L'huracan abolicionista va arribar sense avisar, envolant tot el que pillava al seu pas. Ja siguera llibres, humus de carabassa o pèrgoles. Les fundes de plàstic s'envolaven i els cremadors de paelles s'apagaven. La gent començava a perdre els nervis de veure que tot el curro de mesos de gestió era engolit per l'aire negacionista dels drets de les curreles. Però, i ese problema meteorològic impertinent, no sabia que la gent que ens organitzem tenim recursos i estem acostumats a afrontar problemes. En un tres i no res, s'organitza un comitè de crisi per prendre decisions i com un bolet màgic va aparèixer un cinefòrum amb picadeta a l'interior de la casa. Mentrestant, una filera de fadetes comença a entrar els llibres i fora, com per art de màgia, s'arrepleguen les carpes i se munta un xiringuito tallavents Pa fer la paella i tira el bolí. Vamos! Conclusió? La presentació de la cafeta va ser un èxit. Amb el colofón de la xerrada de la nostra admirada Linda Porn, i foren feliços ballarem y mencharen rica paella sense explotación animal. Perquè junts y organitzadis son més fuertes que qualsevol huracan a bolo que venga a aiguar la cesta Sí o no, prima? o no. El treball sexual és treball, te pongas como te pongas. Dilo. ¡Bravo! Tiene dos móviles como la que antes. esa mi madre de los clientes. Hablo por Instagram para criticarme. Dice que no le gusta mi manera de Dice que aprenda a diferenciar entre trata y trabajo sexual. interestelar. Podcast anarquista interestelar. Dale. El pròxim programa serà un monogràfic de Tinta narres i ens endinsarem en el meravellós món del franquisme. Quasi re és... I quedarà molt bé. Nenis. Quin bon programa. Quin bons programes, Maris. Hola, Somos la gente del movimiento sexy y hemos captado el paya. Informamos de que si quieren escuchar algo de esta gente, tendrán que ir a YouTube, archive.org, a podcastconca.org o en iVox. y también divendres, divendres a Z en Radio Malva o en Radio Clara Juan es Buigan. ¿Sí o oh, no? Camarada Leslie, ¿quieres decir algo? Lucha de payeris. Convierte en el aire en gas natural. Res, volví a decir que la peña de la Biblioteca Anarquista de Lorta necesita molt de suport, necessitem a Peñi que, que afilia a la barina. no? Afíliate a la barina Por la va... Bueno, y recordaros también que hemos podido trobar en poblet.info, en podcats.cat y en un atrepuesto que no más recuerdo vais a buscar mientras escolteo la sintonía. Vale, va. en audio.cat Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.